Celestin Blaise ndiho kubgayo ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese Muteza amatwi radio isanganiro n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ngo ntibuzi ivyo abigeme n'abapfasoni bariko bajanwa mu gihugu ca Arabia Saudite amashirahamwe amwe amwe ngo arahomba bivuye ku bacamanza bamwe bamwe bo mu masentare adasanzwe nk'uko bivugwa n'umushikiranganje w'ubutungane abantu babiri bakomeretse bivuye ku ruhagarara rwadutse igihe igipolisi cyahagarika abantu umunani eh, kuri b'abanyeshuri kuri lise ya komine murambya bikekwa ko bikekwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitaro mu bitabo by'abanyeshuri mu kanya inkuru mu kwayo hewe washitse aha ni ku ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha kaze muri makuru abantu babiri bakomeretse mu ruhagarara rwadutse kuri lise ya komine muramvya mu gitondo cyo kuri wa gatanu intandaro y'ugo ruhagarara ngo ni abanyeshuri umunani bari bahagaritswe biturutse ko bononye ifoto y'umukuru w'igihugu isanzwe iri mu bitabo by'abanyeshuri abo bakomeretse ni umunyeshuri wo kuri iyo shure hamwe n'uwagendesha ipikipiki bahitanywe n'amasasu y'abapolisi imodoka rusehera banihayo ku bitaro byitiriwe Augustino Mweranda igihanga aho ni muri commune igihanga ah, nyene mu ntara ya Bubanza yaraye iguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho igihe yari ivuye kujana umugwayi bujumbura yo modoka yarononekaye ariko nta muntu yahasize ubuzima mu makuru ajyanye n'imigenderanire umushikiranganje wo gufashanya ko Burundi n'ayandi makungu arahakana ko atazi iby'abigemeye n'abakenyezi b'abarundi kazi bari kubajanwa gukorera mu gihugu cya Arabia Saudite eme eh, ale eme nyamitwe akerekana ko imbere y'uko baja gukora mu bindi bihugu hategerezwa kuja amasezerano hategerezwa hategerezwa kuba amasezerano hagati y'igihugu bavuyemo n'igihugu bagiyemo reka tumutegabire nshaka gusubira kubabwira yuko koko iyo habaye ibintu byo guhanahana abakozi hagati y'ibihugu hari amasezerano kumvikana muti hazoza abakozi tuvuga rero tuti nkumbure abo bagenda bagenda ku giti cyabo eh, turazi neza ko hagize kuvuka ingorane mu bihugu iminsi yahera hagati y'igihugu cya arabi sawudite n'ibihugu bimwe bimwe ndashaka gutanga akarorero ka etiyopiya aho mu mpera z'umwaka bibiri na cumi na gatatu arabi sawudite yirukanye abanyetiyopiyakazi barenga ibihumbi mirongo umunani bari bamaze y'imyaka bakorayo eh, ku mvu z'uko hagize kuvuka utugorane hagati y'abo bakorera n'izo nkumi hamare rero bica bitera umwuka mubi hagati y'ivyo bihugu hama ivyo bihugu kicanduka kibirukana rero bisaba neza yuko koko twiga neza iyi dossier kugira ngo ntihagire abantu bagwa mu nkorero canke baza baza kugwa mu mutego usanga bagize amakosa mu kujayo tutihweje neza ivyo bintu vyose uye mwabajije yuko amasadi yacu iyo bibizi nibaza ko tubimenya ngo ntitubimenye ndakeka ko mu gihe biramutse bigaragaye ko abarundi bashaka kujya hariya aye kandi koko ko hariho novuga akarusho mu mibereho yabo icyo gihe tugira amasezerano mugabo kugira ngo bagire eh, bakingirwe bikwiye kuko badakingiwe naho ntacyo igihugu cy'u Burundi kiba kiriko kirahungukira ku bijyanye n'abo bigeme n'abafasoni bajyanwa mu gihugu cya arabiya sawudite kuri uyu wa kane umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yari yatwemereye kugira icyo ashikirije kuri uno wa gatanu ku bijyanye n'uko ishyirahamwe royal services eh, ryemerewe n'amategeko cyangwa ritemerewe n'amategeko ku bijyanye n'iryo jyanwa ry'abo barundikazi mu gihugu cya arabiya sawudite tumurondeye terance ntayiraja yatubwiye ko akibirondera ishyirahamwe pariseme rihamagarira leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kwicara hamwe bakaganira ibiriko birabacanishamwo iryo shyirahamwe gishinze gukangurira abanuri no guhindura ingendo ribona ko u Burundi n'u Rwanda byamye bifatwa nk'ibihugu bivukana bitogira bitogira imigenderanire mibi hagati yavyo Faustin Ndikumana arirongoye yamenyesheje mu kiganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kane ko gucanamwo vyamye bishika ariko igihe cyose barondera inzira bocamwo ngo basubize hamwe agasaba abarundi n'abanyarwanda gusubiza hamwe tumwumvirize ubwa mbere hoho uburundi n'u rwanda n'ibihugu bakunda kwita ko ari ibihugu nk'amahasa bisangiye byinshi bisangiye muri kahise n'ingene vyifashe ubwira kabiri ni ibihugu bisangiye amashyirahamwe afasha mu by’ubutunzi cyane aya twita integration regionale makuru makuru mbere hariho east african community mbere na za cpg oro ishirahamwe bene iryo ni ishirahamwe rifasha yuko abanyagihugu b'ivyo bihugu bagiranira mugenderanire mu by’ubutunzi ku buryo bahatorera koyoba abarundi bagashora ibintu mu Rwanda abanyarwanda bagashora ibintu mu Burundi mbere ugaca usanga kuri bimwe by'ibiciro umunyagihugu wese ariko arahatorera akoyuko nivyo bigezweho muri ibi bihe ikintu rero kidutangaza ni uko tutumva ingene amareta arashobora kuguma umengo ntibumvikana bikadutangaza ingene ivyashoboka kera bitariko birashoboka na kera ingorane zari uburundi ntibwari bufise impunzi z'abanyarwanda zaba mu burundi urwanda ntibwari bufise impunzi z'abarundi zaba mu rwanda mugabo barasha muri za sepejere y'ayo mataki mugabo baravuga ati none baca bagicana bakavuga harahurira ingozi harahurira ubujura harahurira hehe manama ubwo ukabona ko yose pejeri ribandanya none icyo kintu kibuze ubu ni giki isanganiro inama isumba ingimba urugendo rw'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu ntara ya karusi rwarahagaritswe n'abarongoye intara n'abarongoye iyo ntara inyuma y'umunsi umwe rutanguye abarongoye iyo ntara bakaba ataco bashima gushikiriza muri iki gihe kuri urwo rugendo kubera ko n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'iyo ntara yari kumwe na rwasa agaton muri ubwo rugendo avuga ko ataco yoshikiriza urongoye iyo ntara atamuhaye uruhusha ni inkuru ya karumiye Blaise Pascal nkuko bimenyeshwa n'abashingamateka bari muri urwo rugendo rw'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu ntara ya karusi urwo rugendo rwatanguye kuri uyu wa gatatu rwari kubandanya gushika kuri uyu wa kane ariko rero baratangaye bumvise ko abarongoye intara bahavuye babuza ko kuri uyu wa kane baheza bakagendera amakomine ya mutumba nyabikere na shombo nk'uko byari biteguye gushika isaha zitanu bakaba bari bakiri mu ihoteli yo kumugwa mukuru w'intara ngo barindiriye ko abarongoye intara bohava bisubirako ngo bakareka bakagishika muri ayo makomine kugendera abanyagihugu nk'uko bivugwa n'umushingamateka ciye utingiye yari muri ubwo rugendo akaba yatowe mu ntara ya Karusi ku munsi wa gatatu icegera cya mbere c'inama nshingamateka akaba yari yagendeye amakomine ya buhiga bugenyuzi na gihogazi ahegeje kubonana n'abaserukira abandi mu buzi bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya karusi aho hose bakaba bari kumwe n'abahanuzi ba buramatari bavuga ko bari batumwe na buramatari abarongoye intara ntacyo bashima gushikiriza kuri iyo ngingo yo guhagarika urwo rugendo rw'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu ntara ya karusi agatogwasa umuhanuzi mukuru wa buramatari yakurikiranye urwo rugendo ku munsi wa gatatu gatatu avuga ko atatu yashikiriza kuri iyo ngingo ngo adahawe uruhusha na buramatari ariko rero buramatari nawe akaba wagwaye twibutse ko muri iyo nama yagirishije abarongoye abandi agatogwa asari yari yasabye ko abashingamateka amateka n'abarongoye intwaro boreka kwinubana ngo ahubwo bagakorera hamwe kugira ngo bashobore guteza imbere umunyagihugu bose bajejwe ngo boheza bakirinda ibibatandukanya nk'imigambwe Pascal aussi, Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro urakenuye kararumiye Blaise Pascal hari hamwe amwe amwe ahomba bivuye ku ngingo zitabereye zifatwa n'abacamanza bamwe bamwe bo mu masentare adasanzwe ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje ubutungane Aimé Laurentine Kanyana akaba yabishikirije mu mubonano yagiranye na bamwe mu baserukira ayo masentare kuri wa kane aho abahamagarira guhindura ingendo inkuru ya Jean Marie nibigira yimenyereza umwuga w'amakuru kumenya hano kuri radio isanganiro ayo masentare ni sentare ijejwe imanza zijyanye n'akazi iy'ubudandaji iyica imanza z'abitwarira leta na sentare isubiramo ya bujumbura umushyikirangantego w'ubutungane emerolantine kanyana avuga ko bishika rimwe na rimwe ayo masentare akarenza urugero mu guharura uburusho kubatsinze imanza ibyo bigatuma ishyirahamwe rihomba twaratoye kandi n'amakosa y'ukuntu iyo bariko baraharura nk'ishumbusho kuri uca nkuriya yatsinze urubanza kenshi usanga barengeje urugero bigatembagaza ayo mashyirahamwe ibyo tukabiraba tukabona yuko nabyo nyine bishobora kuba birimo bya bindi byo gukorakoza cyane ugasanga biva naho nyine ku bumenyi buke twagiye rero kugira ngo twumvikane guhera uno munsi bahindure ingendo kugira ngo bace imanza zigororotse zikurikije amategeko zidatembagaza ishyirahamwe na rimwe kandi zitarenganya n'umwenegihugu n'umwe Emel Kanyana avuga kandi ko abacamanza nibaheba ingeso zo kwaka ibiturire abarwiza tunga bazoza n'imitahe yabo mu gihugu ataco binona. E, twabonye yuko hakenewe guhugura abakozi kandi hagakenerwa no kubakurikiranira hafi kugira ngo ikintu cyo gukora koza tukirandurane n'imitsi. E, ivyo rero bizokunda ari uko abo bakozi bagiye ku murongo bakirinda kurya maze rero abaza gushinga ibitahe mu burundi baze bafise umutima mu nda bazi yuko ivyabo nabo nyine bazuba batunganirijwe mu gasho k’inyamira mabi ingozi atadosiye imiryango yabo isaba ko buri kugwa kuko ibyo bagirizwa bitaramenyekana umushikiriza amanza yegamiye sentare mu imanza ya ngozi we akavuga ko abo basore bagirizwa na parike ya rutana ko bahora mu migwi igwana parike yo mu rutanayo ivuga ko yifuza kuja kubatora ariko ifise ubukene bw'igitoro kuko tubibwirwa na Apollinaire Muzagara abasore babiri n'isiyo narira prosperi na misigaro jean marie bavuka muri zone mivo ya komine n'intara ya ngozi bafatiwe n'igipolisi muhiri wabo babagiriza gutunga ibigwanisho ngo barabasaka barabura ariko bagenda babajanye babafashwe itariki cumi z'ukwa kane baracafungiwe mu gasho k'ipolisi nyamiramari atadosi ababyeyi babo bagasaba ko rero boreku amashyirahamwe aharanira agaciro muntu nka abedepe basaba ko abo bantu bo kumvirizwa amenyesha ko abo bantu bagirizwa na parike ya rutana kuba mu migwi igwana igwaje ibigwani salomoni bigira avuga ko yavuganye n'abarongoye iyo parike ya rutana ngo baje gutora abo basore babiri bumviririzwe aho bagiririzwa icaha ingorane bamubwiye yatumye bateba kuza kubatora ngo ni ubukene bw'igitoro mu yakazi akazina muntu bagasaba ko icyo kibazo cova mu nzira kuko abo bantu ubu bafunzwe ngo ata amategeko akurikijwe ingozi tonari muzagara radio isanganiro isanganiro mu makuru ajyanye n'ubutunzi ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko rirarajwe ishinga n'ibinyobwa bikorwa bikongera bikadandazwa atasuzumwa ryakozwe n'inzego zibijejwe ibyo binyobwa bigashobora gusinzikaza amagara y'abantu babyihereza noel inkuru nziza rongo ya buko agasaba leta guhagurukira abo bose babikora biciye mu rwego rujejwe akanovera k'ibidandazwa mu burundi biro buhunde de la bbn kurikire noel inkuru nziza meza yavuga na Pacifique Cyubahiro ugasanga amacupa mwamwe y'ishyirahamwe burarudi yitwa ko ari amacupa bata mugabo basuye kuyashyiramo izindi nzoga zimwe zimwe mbere ushobora gusanga zitazwi aho hose hari inzego zibijejwe ejo uzosanga ziko ziradutera ingorane eh, z'ubuzima kubera batashoboye gupima ngo barabe yuko zidashobora kugira nabo umuguzi ico n'ukuri turagisabye ku buryo nk'ishyirahamwe BBN ryogerageza uburyo bwose bakatwizeza yuko izo nzoga tubona ku masoko no mu mabutike mu makartier zoba zemewe kandi atangaruka zifite ku buzima kuko Uh, ni ikibazo gikomeye cyane gose kijanye mbere eh, n'umutekano w'igihugu kuko urashobora gusanga ejo ta muntu n'umwe avyutse sindavyifuje mugabo no birashoboka iyo turiko turafata ibintu tutazi icyo bikora bikozwemo umuntu agurisha abigurisha agace yigira nta aderese biragoye kugira ngo umuntu yizere yuko ibyo bintu bishobora kutagira ingaruka dosiye turayizi rero turayikurikirana nibaza yuko nk'uko twabivuganye n'uwo twarwa tugiye kuja hamwe kugira turabe icokorwa bwabe bugiye kiriho ni uko bwa mbere bufatwa izindi ngingo zo kutongera amadeni ku yandi nk'umuntu wagasaba jidezo y'uko yogerageza igashyira aho hantu hose amakonteri prepeye kugira ngo iyo ntiritembagare kandi ntiribandanye ryongera amadeni ku yandi ntimwibaza ko hoba harabaye ugukorana kw'abantu baheranye n'inzego zo mu ishyirahamwe rejidezo sinobihakaraga sinobyemeza ni ibintu ndababwiye ko biba byanshikiriye iminsi mike ariko gituma ngiye kubikurikirana ngira ngo nzobabwira icyavuyemo mu miza kubona ishyirahamwe rigidezo riheranirwa n'inzego zimwe zimwe za leta kandi haba hariho amafaranga yategekanijwe yo kuriha amatara n'amazi mbega ntimubona yuko hari ugukora nabi kw'izo nzego zimwe zimwe zitariha amatara n'amazi kandi amafaranga yarategekanijwe nabwiye yuko raporo ishikiriye vuba ngiye kuyivugana n'ubundi bushikiranganji turabe itofatwa kuko na twebwe muri leta twifuza ko iryo ryotembagara turabe yuko uko mubivuze ayo mafaranga turabe ingene twoshobora kuzotangura kuyariha ubu ntacu nobivugaho cyane kuko sindashobora kuhambya abashikiranganji bose bagenzane kugira ngo yico ndabivuze ko ugenda nande mbaze ivyo ari vyo hanyuma ntange inyishu amakuru ajanye n'indero abanyeshuri bo kw'ishure ryisumbuye gitora muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi barasaba koroherezwa mu vyigo vyabo na cane cane ko bariko baritegura ikibazo kirangiza umwaka w'ishure bakavuga ko abajejwe umutekano bishika bakaza gufata bamwe muri bo mu gihe c'ivyigwa maze bigatuma n'abasigaye batiga batekanye baremeza kandi ko umutekano uri kuragaruka buke buke naho hacibonekeza ukwinubana hagati ya bamwe n'abandi inkuru ya leon bitariyo nkuko tubiyagirwa na bamwe muri abo banyeshure mu mutekano uri kuragaruka buhoro buhoro muri mugamba no kuri iryo shure ryisumbuye nyene yamara bemeza ko hacibonekeza ukwinubana hagati ya bamwe n'abandi mu gwaruka muri rusangi n'abo banyeshuri badasigaye inyuma n'ifatwa rya bamwe muri bo baritanatanako bafise inzu zo kwikekana ugasanga bamwe bava ngo bakorera ubutegetsi abandi bakorera ubutegetsi hari ibintu bitameze neza muri komine ya mugambwe nk'abanyeshuri nk'ugwaruka twebwe ari ukuntu bwe nko kwishura abanyeshuri benshi bafashwe bagiye kwishura bagafatwa bakajanwa hari baba tutaramenya nk'ubu iyo bari ikipolisi ni cyaba cyabafashika batwa abafatwa kuri iryo shure si abanyeshuri gusa n'abarezi barimwo abo twayaze bakavuga ko hari aho usanga atawumenye iyo babajana umwigisha yahora yigisha siyase zimene muri neviyeme no muri segonde yigisha kugeza ubu ntituzi yageze ariko rero umwikeko no kwinubana ngo bitera birangira buhoro buhoro inyuma y'aho ababyeyi n'abarezi batanga impanuro kuri abo banyeshuri bemeza ko umutekano uri kuragaruka bakagira bati byabaye byarabaye ubu ngo ni igihe cyo kurondera kazoza gaciye mu ishuri icyo basaba nuko nabo babikekwa batora barafatirwa ku ishure kuko ngo bituma n'abasigaye batiga batekanye abajeje umutekano bose batukiga nyene mu mutekano nk'abo bikeka nyene bakabasanga nk'umuhira akabafatira apana kuza kubafatira ku ishure ico nico cyoba ciza cyambe. ko amatora yaheze nta kundi vyabaye vyarabaye aturinde vya 2020 kimwe gusugaruka ubu twoshirana ko tukiga ibindi tukabireka abapolitisiye bize twe tukadakazoza kiwacu imana yabateguriye munsi wa gatatu itariki imwe perezida Petero Nkuru nziza yaragendeye komine ya Mugamba ahaherereye iyo lise yatora mu nama y'umutekano yasabye kumwe wese yokora ibyajejwe abanyeshuri ngo nibige umutekano nawo ngo abawujejwe akaba yatanze iminsi 15 kugira amahoro n'umutekano bibe byagarutse muri Mugamba no mu micungararo urakenuye Leonce bitariho ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye muri rino joro ariko imbere yuko dusezerana tubibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize abantu babiri bakomeretse bivuye ku ruhagarara rwadutse igihe igipolisi cyahagarika abanyeshuri umunani bo kuri lise ya komine Muramvya bikekwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo by'abanyeshuri amashyirahamwe amwe amwe ngwarahomba bivuye ku bacamanza bamwe bamwe bo mu masentare adasanzwe nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ngo ntiyumva eh, ngo ntazi ibyo abigeme n'abafasoni bari kubajanwa mu gihugu cya arabiya sawudite gukara gukorayo n'aha rero duciye turangiza amakuru twari twabateguriye arakoze kimana francois ari mu bihinga bw'ibyuma murakoze namwebwe mwebwe mwaduteze abiri mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bya radisanganiro kandi imana ibandanye bazigama ijoro ryiza